Sura 72. El džin Džini Meka 28 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا Reci, meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo, mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje, slušali. يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا koji na pravi put upućuje. I mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo gospodaru našem ravnim smatrati. وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا A on nije, neka uzvišeno bude dostojanstvo gospodara našeg, uzeo sebi ni druge, ni djeteta. وانه كان يقول سفيهنا على اللَّهِ شَطَطًا Jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio. وَأَنَّا ظَنَنَّا لن تقول الانس والجن على الله كذبا a mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore. وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا I bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali. وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا I oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti. وانا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا I sjedili smo okolo njega po busijama, da bismo što čuli, ali će onaj ko sada prisluškuje na zvijezdu padalicu koja vreba naići. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا I mi ne znamo da li se onima na zemlji želi zlo ili im gospodar njihov želi dobro. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا A među nama ima i dobrih i onih koji to nisu. Ima nas vrsta različitih. وانا ظننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزه هربا I mi znamo da ne možemo Allahu na zemlji umaći i da od njega ne možemo pobjeći. وانا لما سمعنا الهدى امنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا I mi smo, čim smo Kur'an čuli, u nju povjerovali. Ako u gospodara svoga vjeruje, ni štete, ni nepravde ne treba se bojati. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا I ima nas muslimana, a ima nas zalutali. Oni koji islam prihvate, pravi put su izabrali. واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا A nevjernici će u džehennemu gorivo biti. وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا A da se pravog puta drže, mi bismo ih vodom obilnom pojili, لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا da bismo ih time na kušnju stavili, a onoga ko neće da se gospodaru svome klanja, on će u patnju tešku uvesti. وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا Džamije su Allaha radi i ne molite se pored Allaha nikome. وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا A kad je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali. Kul innama ad'u rabbi wa la ušriku bihi ahada. Reci, ja se samo gospodaru svome klanjam i nikoga njemu ravnim ne smatram. Kul inni la املك لكم ضرا ولا رشدا Reci, ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim, niti da nekom od vas kakvu korist pribavim. قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا Reci, mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti, samo u njega ja mogu utočište naći. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً Samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice njegove. A onoga koji Allahu i poslaniku njegovu ne bude poslušan, sigurno čeka vatra džehennemska. U njoj će vječno i zauvijek ostati. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا Reci, ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti, ili je gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا On tajne zna i on tajne svoje ne otkriva nikome. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا Osim onome koga on za poslanika odabere. Zato on i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا Da bi pokazao da su poslanice gospodara svoga dostavili, on u tančine zna ono što je u njih. On zna broj svega što postoji.